joseph sabiyabandi ndabahaye mwiwe mwemwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amafaranga ngo leta yohomba hamwe yokura abasirikare bayo mu gihugu cya Somalia iyo bagiye kugarukana amahoro ngo aharugwa mu mamiliyaridi menshi ibyo ntibishikirizwa na gabriel rufyiri arongoye hamwe rigwanya ibiturire orcom mukaza kumukurikirana murano makuru nayo umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe akazi na muntu se ahamagarira ubutungane bw'u Burundi kugira amatora kudohoza ku byabaye byerekeye ihonyangwa y'agateka kazi na muntu nayo barenga cumi bagana inzoga y'umunanasi barahagaritswe kuri uyu wa kane n'igipolisi mu makomine atandukanye y'intara ya mwaro idonido ni muri ano makuru sangwa ikaze isanganiro uwarongoye ishyirahamwe uricom asaba leta y'u Burundi kugiranira ibi ibiganiro n'umuryango w'ibihugu vya Buraya kugira haboneke umwumvikano Gabriel Ufyiri yakuwe kuri telefone na Evariste Nzikobanyanka abo basoda umwe umwe wese aronka amafaranga angana igihumbi arenga ko makeya umenya mirongo irindwi n'umunani y'amadolari ku kwezi urumva rero ko ayo mafaranga atari make rero n'imyaka cumi Eh, tumaze dufisemwo nk'abo basirikare mu mahanga rero niba ko agahombo ari kanini ayo tuvuzayo ntitwashizemo mu mafaranga ibikoresho ibyo twita rezanje militaire abakotesha ayo mafaranga yose tuyegeranije twebwe twasanze nk'igihugu muri iyo myaka cumi eh, kimaze kurenza amamiliyaridi arenga amajana atatu urumva rero uruhombo ni runini cyane haba ubwa mbere ku basirikare bo nyine ubwabo abo bagenda n'abapolisi abo bagenda eh, muri ayo mamisiyo Eh, yo kugarukana amahoro haba mbere no ku gihugu gaburiyeri Rufyiri leta ivuga iti hamwe umuryango wa buraya uvuga ko ushaka gucisha amafaranga mu minwe y'abasirikare ku bari guhonyanga ubwigenge bwa leta y'u Burundi aho muhavuga kwiki mu bisanzwe nk'uko nari ndabivuga ni ukuraba imvu ituma inyo eropeyeni ivuga ibintu nk'ibyo mu bisanzwe byose biva mu biganiro nzirikane ibintu bihari bifise ikibazo babitorera umuti kuko Eh, inyo eropeyene nyamba ivuga yuko yohemba abasirikare bo nyene nibaza yuko leta ivyo ivuga mu ruhande rumwe birumvikana bwa mu rundi ruhande ni ukuraba igituma inyo eropeyene ivuga ibyo oya Uye rero akaba ari Gabriel Rufyiri asanzwe arongoye ishirahamwe rigwanye ibiturire Olicom akaba yakuwe kuri telefone na Evariste Nziko banyanka ngo kuba abasirikare n'abapolisi bavuye kugarukana amahoro um, mu bihugu byo hanze hariho abahitamwo kudasubira muri izo nzego ngo bivana no kuba badagifise agatima ko kuguma muri izo nzego be no kubahiriza amategeko yazo ivyo nibivugwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi aho yari imbere y'inama shinga amateka yishura ku bibazo vyabo hari kuri uyu wa kane yabo uwo mushikiranganje eka na mugenzi we bashinzwe w'umutekano mu gihugu bagasigura ko ibyabo biyonjorora muri izo nzego ngo bizofatikwa ko mu kwinjiza abashasha kugira ibitigiri by'amoko muri izo nzego bigume byubahirijwe Placide niyo mwungere mu byo baserukira abanyagihugu bibaza nk’umushinga amateka Egide Ngerageze aserura amakenga ku mu bikorwa byo kugarukana amahoro bahitamo kudasubira mu nzego iyo bagarutse abasirikare bavuye kugarukana amahoro n'umutekano hanze barakunze kugaragaramwo abaca batakazi bikanagaragara yuko baca banifata nabi mu buzima bwabo bwa misi yose ugasanga badutsemo n'ingeso mbi none mwaba bamwibaza yuko byoba bituruka kuki umushikiranganje yo kwivuna basi Emmanuel Ntamvukiye avuga ko kuba badasubira muri izo nzego bishobora kuvana no kuba batagifise agatima ko kubaha amategeko muri izo nzego abo batabakomoka rero nababa batagifise umutima wo gukurikiza amategeko ya gisirikare n'ayahandi tugerageza kubaba hafi tukabaha disipline ikaba ari imbere royauté ikaba ari imbere kuko nk'umusirikare atubahiriza itegeko muca yuko na disipline ikigorana aho muri icyo gihe rero mwumva yuko ugukunda no kwitangira igihugu bitaba bikiri muri we abashingamateka kandi bakabona ko mu gihe vyoguma uko nimba ukwinjiza abashasha bifatigwa ko kugira ngo ivyo bitigira ibigume vyubahirijwe none hari aho mu kwinjiza bashasha mu mugwi ukurikira hisungwa ubwo busumbane bwatumwe n'abo bagiye barava mu gipolisi canke kuri ivyo umushikiranganje wo kwivuna abansi Emmanuel Ntahomvukiye avuga ko iyinjizwa ry'abashasha rizokwisunga ivyegeranyo vyakozwe n'inama nkenguza z’amateka ariko nta bitigiri kwijana avuga mu gihe mugenzi we Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje w'umutekano atari ikinyegezwa haraba itohozwa vy'ibitigiri vya none biba biriho muri uwo mwanya iyo rukitima ibiri kiraberamwo buhoho duhiriwe duhishije rwego nkenguza amateka rubijejwe kuvyubahiriza rwaragize amatohoza kugira barabe ibyo bitigiri ko byubahirijwe hanini rero kuri rokitema iri kiraba hariho intumbero gira ati wewe uzorokita abatutsi bangana uku n'abahutu bangana uku n'abatwa bangana iyo hageze kwinjiza abandi ivyo birisungwa gihe dusanze muri rusangi uburinganire bwabaye nko muri uyu mwaka bwatumye haba ubudasa buniniya kuri uno mwaka rero ku gisata eh, cy'igipolisi hazoba ibice mirongo ine ku ijana by'abahutu nibyo bizokwinjizwa n'ibice mirongo itandatu ku ijana by'abatutsi ngo kuva ko Burundi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ngo ntivyoza bituma haba ukwirengagiza ivyaha byo gusinzikaza ya kazi na muntu vyakozwe canke ibishobora gukogwa muri kazoza ivyo nibishikirizwa n'urongo y'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNIDH mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Jean Baptiste baribonekeza hasaba ubutungane n'izindi nzego zibijejwe ko zokora amatohoza kugira ukuri kumenyekane ku byabaye umurwi senidehashi warakurikiranye ibijyanye n'ingingo Burundi bwafashe yo kuva mu masezerano y'i Roma agenga sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku bwa senidehashi iyo ngingo ntiyogira intumbero yo gushira uruhu rw'amazi ku byaha byo gusinzikaza agatakazi na muntu byakozwe canke bishobora gukorwa mu burundi ahubwo umurwi senidashi ubona kuva muri ayo masezerano bisigura ko ubutungane bw'u Burundi n'izindi nzego vyega zitegerezwa kubandanya kandi zigashitsa amatohoza ku vyaha vyose vyo gusinzikaza agati na muntu vyakozwe no kumenyesha ukuri gutunganiriza no gusubiza iteka abasinzikajwe hamwe n'imiryango yabo kugira ingendo yo gusinzikaza agati na muntu iranduranwe n'imizi umurwi senidahashi urateye intege abajeje ubutungane ngo bakorane ubwira icyo gikorwa cy'iteka igihugu cyabajeje umurwi senidehaje urashima ukuntu umutekano n'agatakazi nta muntu biguma bitera imbere mu gihugu cyose naho hakiri uduce tumwe tumwe tukivugwamo ibibazo by'umutekano biza biriyadukiza umurwi senidehaje uratewe umwitwarariko n'ingingo leta yafashe yo gufuta burundu amashyirahamwe atanu no guhagarika by'imfatakibanza ayandi atanu umurwi sendehashi uratewe kandi umwitwarariko no kutavugana kuri hagati y'abajejwe intwaro n'abarongoye ayo mashyirahamwe mu ntumbero yo gutorera inyishu icyo kibazo umurwi sendehashi usabye leta gusubira kwihweza izo ngingo kandi uhanuye abarongoye amashyirahamwe arabwa n'izo ngingo gushira imbere kwitura ubutungane mu bwitonzi uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ngo ushinga kandi n'itituka ry'imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'igisata cawe nikiraba agateka na muntu Jean Baptiste baribonekeza harongo iyo mugwi agahamagarira izo mpande zompi gukomeza ibiganiro kugira ugufashanya gusubire mu maguru masha umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNDH uratewe umwitwarariko n'itituka ry'imigenderanire hagati ya leta y'Uburundi n'igisata cishiramwe mpuzamakungu oni kijejwe agati yakazi na muntu na cane cane ibiro vy'uhagarariye ONU bujanye n'agateka kazi na muntu ko Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme iryo tituka ribonekera mu kutumvikana kuhari kubijanye n'ishirwa mu ngiro by'ingingo zimwe zimwe za ONU harimwo ingingo ya mirongo ibiri na gatatu ubusa gatatu y'inama ya ONU ijeje umutekano irikurira ishyirahamwe ONU kurungika abapolisi benshi ba ONU mu Burundi ingingo y'inama jo hagati y'akazi na muntu ishiraho umugwi ujeje gutohoza ku Burundi ingingo ya leta y'u Burundi ibuza abahinga batatu ba Oni gushika ku gataka ku Burundi biturutse ku cegeranyo bakoze ku Burundi mwitohoza rya ONU ryiswe EINIB naco kikaba cariyamirijwe na benshi kubera ibintu biteye impari vyarimwo hamwe rero n'ingingo yo guhagarika vyifata ugufashanya hagati y'u Burundi n'ibiro vya oni bijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi umurwi CNDH urahimirije impande zose kwihutira ibiganiro batanguye kugira ugufashanya bisubire mu maguru masha mu mwumvikano n'ukwizerana uyu rero akaba Jean Baptiste baribonekeza hasanzwe arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka akazi na muntu zimwe mu ndongozi z'ugwaruka rwa CNDD-FDD imbonerakure hamwe n'abaserukira ugwaruka rwahunze bari mu bikorwa byatunganijwe n'ikigo citaho ukuganira Centre Humanitaire pour le Dialogue mu rurimi rw'igifaransa ivyo bikorwa bikaba biriko birabera mu gihugu c'ubudagi ivyo rero bikaba vyari vyat byatanguye ku munsi eh, wa kabiri bikaba biza kurangira uno munsi bikaba rero biriko birabera mu gihugu cyu Budage nkuko nari mpejeje kubabwira ibiza kuva muri ibyo biganiro muri ibyo bikorwa biriko birahuza ubwo gwaruka tukaza kubibashikirako mu makuru yacu yo hanyuma Gushira nguvu mu mugambi wo gushiraho ikibanza kidasanzwe mu by'ubutunzi hamwe no guhindura ingendo nivyo ngo vyotuma uwo mugambi ukunda kandi ukagirira akamaro abarundi ivyo nibishikirizwa n'uburongo yishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parseme ivyo Faustin Ndikumana abishikirije inyuma yaho ama inama shikiranganji imenyeshereje ko hagiye gushigwaho mwe nico kibanza tumutegeyo haje usanga bashizemwo uburusho kumbure burengeye cane canke atakamaro buzanira igihugu kiba gisanzwe ikintu cya kabiri ni ukuraba nk'aha mu burundi icyo bita e, gestion des actifs ni ukuvuga mbega ubushashakuru ntabwo tubona aho mu burundi turabye ibya environnement des affaires barakunda kuvuga yuko nk'iby'umuyagankuba mu burundi aribyo bikunda kugorana mbega amabanki ashobora gutanga amadeni yihuta arakwiye mbega mm, ingene bitunganywa ni leta igera iyo zone ekonomike sipesiyale canke n'abikorera utwabo canke bagira patena publike prive uko byaragaragaye ahantu henshi yuko iyo leta ibigiyemo cane ugasanga hajemo bya bindi by'igiturire cyo muri administration usanga kuzigera bigora kuko usanga abantu benshi bo muri leta n'ibikacu ari baca bashaka kwigira yuko umengo bashaka kuja muri iyo zone economique speciale bagaca bigira abagwiza atunga binyegeje nyuma y'abandi ugasanga nibo bashaka kubijamwo bikaca bizitana ugasanga gukurikiza amategeko neza bari bariko bariyorohereza mu bindi bitari bikwiye kujaho icyo rero ni ikintu cyo kwitondera cyane kuko mu matohoza twagize ibiri mu byinshi byatumye amazone ekonomike special ashingwa hamwe hamwe agira ndashika kuco bifuza ikindi ni ibintu bijanye n'umutekano nibitango ibitango barriere non tarifaire nico gituma uwo mugambi bawushiramo inguvu nyinshi bagasanziza guhindura ingenda barundi hari akaboko bamanye mu bintu nk'ibi bavyumvise abaguzi atunga baje bagasanga za ngentu turiko turazihindura izo zoye ntazo zidaduheza ngo zishikeko birasaba icyo bita busikire remerse eri komporutema isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe tubandanye ano makuru ngo nta muyobozi n'umwe afise uburenganzira bwo gusaba amafaranga atari mu itegeko ry'ubushikiranganji b'indero ibyo ntibishikirizwa n'umuyobozi w'indero mu gisagara ca bujumbura Henova Nzeyimana amenyesha ko hariho n'ibihano byategekanijwe kuri mwe nabo bayobozi barihisha amahera abavyeyi bitango nayo gusahiriza renforcement mu rurimi rw'igifaransa uyo muyobozi abishikirije nyuma yaho vyibonekeje ko hariho abayobozi bamwe bamwe mu gisagara ca Bujumbura bamaze imisi barihisha mwe nayo mafaranga tumukurikire hakaba ari kuri mikro ya Evra Havyarimana nta muyobozi n'umwe afise uburenganzira bwo gusaba amafaranga atari mu itegeko ry'ubushikiranganji atari ababyeyi bonyene babipfunditse mu nama ya bose kandi bakagira icyegeranyo c'ibyavugiwe muri iyo nama n'amategeko asanzwe agenga abakozi ba leta uwo muyobozi acahanwa hakurikijwe ayo mategeko nk'uko n'ayandi mategeko n'ayandi makosa akogwa asanzwe ahanwa n'icyo gitabo cy'amategeko agenga abakozi ba leta reka tubandanirize ano makuru mu makuru yerekeye uburimyi imirima y'ibitoke yo mu makomine yarango butaganzwa na gahombo aho ni mu ntara ya Kayanza ngo yaratewe n'indwara ihonye ibitoke bita umuza uburongo y'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Kayanza agasaba abarimyi bo muri ayo makomine kurandura no guhamba ibitoke bimaze gufatwa n'iyo ndwara ngo ngo kuko atamuti uraboneka iyo nkuru tukayishikirizwa na Apollinaire Muzagara iyo ndwara ihonye bitoki imaze iminsi yerekana na cyane cyane muri aya makomine atatu y'intara ya kayanza naho n'ahandi ngo ihavuga muri komine kayanza naho na cyane cyane muri zone kabuye havugwa iyindi ndwara bita umuti izo ndwara uko ari zibiri ifatira mu ntembetembe y'igitoke bikaduga no mu ntimatima byose bikabora gutyo igitoke ikanduruka kigwa gicitsemwo kubi Zambimana ko darongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza avuga ko atamuti uvura izo ndwara uraboneka aganura abarimyi kurandurana n'intembetembe igitoke cyose gifashwe bagaca bagihamba bakaba ari bwo buryo bwonyine buhari bwo gutuza izo ndwara uwarongoye uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara akanamenyesha ko aho hantu baranduye ibitoke bigwaye kizira kuhasubiza ibindi amezi atandatu atarahera mwamenya ko iyo ndwara ruhonyabitoki inibonekeza mu mitumba itandukanye yo mu ntara ya ngozi mu kayanza onari muzagara hajiyo sanganirwa Reka tugushimire Apollinaire Hamuzagara tukivuga makuru yerekeye uburimyi ngo abarimyi bikawa bagiye kuronka ingurane ku gihe kandi uko babishatse ivyo rero bikaba ari bivugwa na César Mayere umuyobozi w'ubutunzi mu kigo Sekabo hari uno munsi aho hari ko hugurugwa ku mugaragaro kigega cyo kuziganya no kugurana na cabarimyi bikawa mu Burundi ku bw'uyo muyobozi César Mayere ngo akarusho k'umurimyi w'ikawa ngo nuko azohabwa iyo ngurane atangwati arinze gusabwa dukubitire hariya mu ntara ya mwaro aho havugwa abantu barenga icumi bagana inzoga y'umunanasi bahagaritswe kuri uyu wa kane n'igipolisi ku misozi itandukanye yo muri iyo ntara komiseri arongoye igipolisi muri iyo ntara nyene akavuga ko amaritiro yababa ibihumbi bitanu yasheshwe muri iryo sekeza mu makomine ya Ndava Kayokwe Rusaka na Nyabihanga ayo makuru rero tukaba tuyakesha mugenzi wacu Laurent Ndikuriyo akorera muri iyo ntara ya Mwaro ngaha rero turangirije ano makuru reka tubashimire mwebwe mwese mwayakurikiranye kandi tubipfurize kubandanya muryoherwa n'ibiganiro vya radio isanganiro murakoze thank you